على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sura At-Tin, Smokva. Prenosi se od imama Malika ibn Enesa da je rekao voće koje najviše liči voću iz dženneta je smokva. Zbog čega? Zato što smokva kada se jede nema ni košpice koje se izbacuju, a nema ni ljusku koja se otklanja da bi se uživalo u njenom ukusu. Uzvišeni gospodar kaže u ovoj suri Vatini vo zejtun, tako mi smokve i masline, vaturi sinin i sinajske gore, vahadel beledil amin i ovog grada bezbjednog. Pa se plemeniti gospodar tri puta odnosno u tri ajeta, zakleo četiri puta. Tako mi smokve i masline i gore Sinajske i ovog bezbjednog grada, to jest Mekke. Lekad halakne l'insane fi ahseni takvim. Mi smo doista čovjeka stvorili u najljepšem skladu. Pa se ovdje u arapskom jeziku podrazumijeva još jedna zakletva budući da sadrži slovo lam koje se u arapskom jeziku zove lamom zakletve pa se uzvišeni gospodar pet puta zaredom zakleo da je on čovjeka stvorio u najljepšem skladu. A zatim kaže ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ A zatim ćemo čovjeka vratiti u najniže dubine. Illa allazina amanu wa amilu salihat, osim onih, ili samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela radili. Falahum ajrun ghayru mamnun. Njima pripada nagrada neprekidna. Zakleo se plemeniti gospodar pet puta za redom da je čovjeka stvorio u najljepšem skladu, a da će ga zatim vratiti u najniže dubine, osim onih koji budu vjerovali u Allaha i ono što je Allah poslao ljudima preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od Kur'ana i onoga što je objasnio Kur'an od sunneta i onih koji budu radili dobra djela primjenjivali ono što znaju od svoje vjere i koji se budu lijepo ponašali jer dobro dijelo ima svoje dvije strane, dobro dijelo u odnosu prema uzvišenom gospodaru i dobro dijelo u odnosu prema stvorenjima. Osim onih koji budu vjerovali i dobra dijela radili, oni će imati najveću nagradu, nagradu koja neće prestajati da traje u kojoj će vječno boraviti. Fema ju kedzibuke ba'du din, pa zašto poričeš vjerovanje u onaj svijet? Elejsa Allahu bi ahkemil hakimin, zar Allah nije najpravedniji sudija? Šta je to čovječe zbog čega ti poričeš onaj svijet? Poričeš poživljenje i poričeš nagradu, odnosno kaznu ako je Allah najpravedniji sudija, ako ni u čemu nije nepravedan i ni u čemu uzvišeni gospodar ne pravi ni malo nepravdi, Zar misliš da si uzalud stvoren? da se svome gospodaru nećeš vratiti koji je sve savršeno i skladno stvorio. Pa su poruke ove sure da se gospodar plemeniti zaklinje mnogo puta na to da je čovjeka stvorio u najljepšem skladu. I da onaj koji je stvoren u najljepšem skladu, stvoren je sa razlogom povratka njegovom gospodaru koji je pravedan, koji mu nimalo nepravde neće učiniti, ni na ovom, ani na onom svijetu, pa treba čovjek da zna da onaj koji ga je stvorio u najljepšem skladu, govori mu ono što je najljepše za njegov život. Da se pripremi za dan povratka, za dan susreta sa plemenitim gospodarem. Zar Allah nije najpravedniji sudija? A da li pravedni sudija u onom je što presudi i da kao presudu čini nepravdu onome kome sudi? pa kao što nije nepravedan prema stvorenjima na ovom svijetu, neće biti nepravedan na onom svijetu na dan suđenja. Jer i Jevmuddin znači dan polaganja računa i dan nagrade. Onaj koji će račun ljudima svesti za ono što su radili, on je onaj koji će im na tom danu pravedno presuditi shodno onome što su oni radili. U poruke ove sure ne spada to da se čovjek može zaklinjati nečim mimo uzvišenog gospodara. Naime, u hadisu kojeg bilježi Buharija od Abdullaha ibn Omera stoji da je poslanik alaihi salatu wasalam čuo neke ljude kako se zaklinju nečim drugim mimo Allaha. Pa je rekao, nemojte se zaklinjati očevima vašim i precima svojim, već onaj ko hoće da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka čuti. Međutim, zašto se gospodar zaklinje smokvom, maslinom, sinajskom gorom i bezbjednim mjestom? zato što je on gospodar i odabire da se zaklinje sa onim sa čim hoće. A nas je uputio na to da ne smijemo da se zaklinjemo osim njegovim plemenitim imenom. Pa onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allaha, on je zasigurno pogriješio. Međutim, zašto se gospodar zaklinje ovim stvarima u ovoj suri. Islamski učenjaci kažu kada je rekao tako mi smokve i masline. Kao da se misli na oblast Šama, oblast u kojoj rastu plodovi ove dvije stvari koje su veoma korisne ljudima. A Šam je mjesto na kojem je Allah poslao poslanika Isa a.s. I tako mi Sinajske gore, a Sinajska gora je mjesto na kojem je Musa a.s. dolazio da primi odbjavu od gospodara. U Hadel Beledil Emin i ovog sigurnog, bezbjednog mjesta, to jest Mekke, u kojoj je došla objava posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Pa kao da je uzvišeni gospodar zaklinjujući se ovim stvarima htio reći ljudima i ukazati na vrijednost objava koje je on objavio na ovim mjestima. Pa kao da ukazuje na objave koje su svaka u svoje mjesto i u svoje vrijeme sa poslanicima koji su poslani došla sa jednim razlogom, a to je da se ljudima kaže da su stvoreni u najljepšem obliku i da taj oblik u kojem su stvoreni na njega moraju paziti da ne skrnave ga. U tom značenju je i hadis kojeg bilježi Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu kada poslanik alaih salatu wasalam kaže svako dijete rodi se u fitretu, u prirodnosti koja sadrži ili podrazumijeva da on vjeruje u uzvišenog gospodara. Pa ta prirodnost je ono što čovjek treba održavati, vjeru sa kojom se čovjek rađa, i tu prirodnost treba gajiti do dana povratka uzvišenom gospodaru. Pa kao da nam gospodar kaže ono u čemu se sadrži objava, ono u čemu je uputa, toga se treba pridržavati da bi se najljepši sklad u kojem je čovjek stvoren održao do njegovog povratka, njegovom gospodaru. U poruke ove sure spada čvrsto ubjeđenje i nastojanje nas ljudi da budemo i da pazimo kako da se pripremimo za onaj svijet. Ako se uzvišeni gospodar zakleo pet puta da je čovjeka stvorio u najljepšem skladu i da će ga vratiti u najniže nizine osim onih koji budu vjerovali, onda je to stvar kojoj mi trebamo posvetiti posebnu pažnju. U poruke ove sure spada da razumijemo da je Allah najpravedniji sudac, najmudriji propisatelj, da znamo da neke stvari koje se dešavaju oko nas – koje se nama čine da su besmislene, da su one i kako smislene. Zašto? Zato što je onaj koji ih je odredio uzvišeni gospodar. A na nama je da pratimo njegovu uputu i da nastojimo tu uputu primijeniti u svim situacijama. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى